ndabaramukije inshuti bagenzi ni umwanyamakuru mu kirundi avuga kuri uno murango mu buhinga bw'ibyuma Eric Adogo ingingo nkuru nkuru zigizana amakuru Sendika nshasha yitwa Burundian Journaliste Alliance yatanguje ku mugaragaro ibikorwa byayo kuri uyu wa gatatu ngo yo sendika ikabije gukorera ifasha ku nyungu z'amenshi amakuru muraja kubyumva muri ano makuru ariko bamwe mu menshi amakuru bakanegura ishingwa ry'iyo sendika murano makuru abanyagihugu begere begeranijwe kuwinterekwa baridoga ko babayeho mu buzima butoroshe aho babangamiye n'indwara bagasaba kugarukigwa na censhene gusubizwa mu ngo zabo navyo nyine twaye bateguriye murano makuru nayo mujanye n'imvugo zica ku mbuga ngurukana bumenyi zisanzwe zikoreshwa mu bijanye n'ububisha zirungikwa n'abantu bamwe bamwe ngo akenshi abarungikamwe n'izo nkuru baba bafise inyungu zabo zihishije uwahoze arongera igihugu cy'u Burundi Silvestre ntibantunganya muraja kumva insiguro aja kubitubwira muri ano makuru mu buhinga bw'ivyuma ko nayabwiye ni Eric Dogo ano makuru mugiye gushikizwa na Jean Marie Mayonga sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radio Ano makuru tuyahere mwijanye n'imibano abanyagihugu bahoze baba mu makarte yo kwinterekwa na nyabagere ubegeranijwe kwinterekwa baridoga ko babayeho mu buzima bubi abanyagihugu bakamenyesha ko basanzwe bugarijwe n'ubukene ndetse mbere n'indwara z'urukoba mu gihe bataronka uburyo bwo kwivuza bagasaba kugarukirwa ko no gusubizwa mu matongo yabo inkuru tubaza Yvette Nijibere ukuri turarusha n'ukuri kweri turagowe n'ukuri sinzi n'utwibuke twebwe turi bene gihugu turabarundi turashonje ntange abo ni bamwe mu banyagihugu ubu begeranirijwe mu kibanza cy’ishuri ritoyi ryo kuwinterekwa ahegeranirijwe imiryango ishika ku ijana kwijana mu ihema rifise uburinganire bwa metero zibiri kuri zine ahari hari imiryango ibiri cyangwa itatu ngo kuko amahema yakenye baca bashima gusabikanya abo banyagihugu bavuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri ko bakamenyesha ko baruhijwe n'ubuzima barimwo bw'indwara ndetse n'inzara turashonje ntanga dufise twebwe tuguma tugwaza abana nkagenda umubyeyi turafise abana abana baguma bagwara baragwara indwara nyinshi baragwara indwara zo ku rukoba kandi tubatwaye kwa muganga badusaba amafaranga natwe nta mafaranga dufise murabona ko turi no mu buzima bugoye kandi ubuzima butoroshe ikindi kibazo bashikiriza na mahema yaheze utuzu twa sugumwe twuzuye ndetse n'ubukene bw'amazi uyu mukenyezi ati ibyacu bisa n'ivyibagiwe nkuwabuze abana aribo bamugaburira bamuharaza leta irazi iyo bari nibo bana bahambishije none tubona ko ubuzima nyene ubuzima bwatunaniye ngaha amazi ntayo ubu ni muci amahemuzi ubona amama kugwako aha n'imvura yaguye ukabyuka ugahanagura ihema kugira ngo urabe yuko yo barindi gumba ntibishobora none leta ga yaratwibagiye Abo banyagihugu bagasaba leta ko yobafasha kabakura muri icyo kibanza abari bafise amatongo yabo bakayasubizwamo ndetse n'abari bapanze bagafashwa twebwe twasigaranye ibihomokwera bitagiramwo amazu nibarondera ukuntu boduha amabati tukagenda gushyiraho twavuye ko mbona abo bapangaye n'abatafite icyo batira n'icyo bamira ntihafise aho baza kuba bazova ngaha baje gupanga atamafaranga rero twasaba leta umubyeyi wa twese kugira ngo izitugarukire irabe ibibazo dufise niyo kubitunganiza bene gihugu turumva ibyiza bariko bakorera abandi mugatumba natwe leta n’umubyeyi nidukorere nk'iki riko ikorera abo bandi baducure nk'uko bacuye abandi iyo miryango ikaba yimukiye muri icyo kibanza inyuma y'imyuzure yateye makartier yo kuyinterekwa na nyabagere ya zone gihosha aho hapfuye abantu bagera kuri cumi na batanu. tugushimire iveta amakuru yacu arabandanya abanyagihugu bo muri komine marangara mu ntara ya ngozi barashima ko babanye atakwinubana naho baciye mu bihe bitoroshe by'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani abacitse ku icumu barigana ibyabaye atakwibaza ko bagomba kuvyura agashavu buramatari w'iyo ntara Albert Nduwimana aho hariko hazurwa ibisigarira by'abasize ubuzima muri ubwo rwimogo kuri uyu wa kabiri yabasabye kutagiriza umugwi uyu canke uriya ngo ni wakoze ako kabi inkuru twateguriwe na Aubin niyo nkuru nabo mu guhunga twahunganye uko oya oya umwe mu bacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo umunani n'umunani bwitiriwe ubwantega marangara arahakana ko ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abahitanywe n'urwo rwimo bitazoba byurira agashavu k'ibyabaye uwo mutamakazi ati baba abahutu canke abatutsi byarashika bagahungira hamwe agashima ahubwo ko ibyo bikorwa byo kuzura ibisigarira bizotuma abahisi bahambanwa iteka tukibona neza cyane rwose turacyakira n’umutima mwiza kugira ngo uwo mwikomo w'abo bantu bacu b'ababanyi b'amacuti b'abagenzi bahambwe bacuritse nta kintu bagira atacyo bagira atacaha kimba ariko umuntu ni ukuri turashima rwose ko turabakirisu turashima yuko uwo muco nk'uko ahandi hose icyo gikorwa gikorwa tubyumva uno mutama nawe nyine yacitse ku icumu ati hari imvugo zo gucanishamwo zabanjirije ubwo bwicanyi ariko ngo abanyagihugu baba abahutu cyangwa abatutsi ngo si bose muri iyo migwi yo kwagirizwa ibyabaye ahubwo umwe wese yobazwa uruhara rwiwe ku giti ciwe bamwe muri abo banyamarangara bavuga ko ubu bamaze no guhariranira bakaca bakoresha imvugo ngo barariye ibigega bya leta niyo mvugo bari batanguye nani n'umunani ariko abarundi kubera ko babonye ibyo mirongo indwi na kabiri baciye babyanga baca barabyiyamiriza n'abatari bo dusanga ubwoko abatutsi nibo banatuburiye buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana nawe nyene ahamagarira abanyamarangara kubandanya banywanye akabasaba kurekira umugwi severe gukora ivyo ujejwe nta n'ukwagirizanya gukenewe kuko ico icaha cakozwe nta bantu boronka icitirira ahandi ho ntawe ari kurokoka mu bari mu yindi migwi kandi iki gikorwa kiriko kirakorwa ubu si igikorwa c'imigwi y'abantu ni igikorwa co kunywanisha abarundi bose dushika ahantu tuzorengera n'iyo migwi icyo gihe yakweza ibyo musitaneri wa komine marangara emmanuel ntacu nsanze amenyesha ko ku mitumba mirongo itatu nini igize komine marangara hose hari ibinogo rusange ku mutumba wa burenge watangurijwe ko ibyo bikorwa byo kuzura ibisigarira honyine hakaba hari ibinogo bishika kuri bitandatu tugushimire Aubin amakuru yacu tuyabandanye ahatangujwe ku ibikorwa bya sendika nshasha ihurikiyemo amenyesha amakuru sendika yitwa Burundian Journaliste Alliance ku bwa Melchior Nicenzi arongo yo sendika yakamenyesha yuko ije gukorera inyungu zamenyesha amakuru ariko bamwe mu bamenyesha amakuru bakanegura ukuntu iyo sendika yashizweho mu kanywa babo ni inkuru twateguriwe na Eline Bere nibigira Ino sa tuvugana amenyesha amakuru birenga 10 atanguza ibikorwa byose ndika nshasha y'abamenyesha makuru Burundi and Journalist Alliance Melchior Nichayenzi avuga ko iciyumviro cyo gushiraho iyo sendika cavuye mu bamenyesha makuru batagira aho bavugira inyuma y'ihagarikwa ry'ishiramwe ibeje mu mwaka wa 2015 uwarongoye BGA ati binyamakuru bigera kuri cumi bikorera mu Burundi biramaze guserukirwa abandi ngo bazokwinjira buhoro buhoro Ugena amashirahamwe myenaya y'abakozi ashingwa harico bita les membres fondateurs novuga nti abatanguje iryo shyirahamwe hakaba n'abandi remambre zadira binjira mu nyuma iri shyirahamwe rero nta kabirya gashasha rifise ritandukanye ko n'ibindi abandi bazokwinjira buke buke twabivuze mu ijambo ryo kugurura tuti imiryango iruguruye ku kibazo cy’uko BGA yatari sendikije gusubira urunani rw'abamenyeshamakuru UBG Mericon Nicayenzi avuga ko batosubirira ishirahamwe ritabaho ariko ngo hamwe ryogaruka bokorana kugira bateze imbere agateka k'abamenyeshamakuru ndatangara no kuma riguma rigaruka IBG ibeji iyo isubira gute kandi imbere itashyiriweho n'amategeko dusubire ikintu kitakihari ngira muca mwumva yuko twebwe ntituje guhangana na ibeji ahubwo ibeji dushaka ko nimba ari ingorane ifitanye n'ubutungane yozikemura kugira izo dukorane tugire urunani rw'intamenwa dushobore gusaba e, nimba ari izo dusaba tubisabe turi hamwe gutyo noneho ibyo turiko turasaba bica bigira ingufu iyo tugiye hamwe turi benshi ariko rero bamwe mu bamenyeshamakuru bavuga ko batamenye ibijyanye n'ishingwa ry'iyo sendika antideteste niragira abona ko byabaye mu ibanga kandi byategereza kumenyeshwa abamenyeshamakuru bose twarabonye yuko iminsi yose no gushyiraho inzego z'amasendika yabaye ubwa mbere za ibegi byafashe umwanya barasigurira abantu hanyuma no gushyiraho inzego zirongora nyasendika turatora amaradiyo yose n'imenyeshamakuru bitandukanye bya kandi byigenga baravuga ati turama komite irajyaho turama neza cyane rwose biciye mu matora vuma ku mugaragaro rero byatwaye amezi menshi kugira ngo icyo cyumviro gishikweko muriko muravuga ukuntu yavutse umengo nibanga sendika Burundian Journalist Alliance ryemerewe gukora ku mugaragaro kuva kuwa cumi 18 Rusama uno mwaka Isanganiro Isanganiro Iradi dukubitire mu ntara ya kirundo ahavuga umucafu uri ku isoko nkuru ya kirundo ute umutima uhagaze yabahakorera kuko umuntu n’amasazi amasazi aho badandariza abana bo mu usanga baja gutoragurayo ibintu bagashobora kwandurira indwara zifatiye ku isuku rike mustaniro wa commune ya Kirundo hamenyesha ko atakibanza bateguye cyo gutamwo iyo myanda ngo keneye kuyitabiza imirima yiwe niwe ayikuraho inkuru twateguriwe na Safar Abraham ushitse hepfo y'isoko ya Kirundo neza neza hepfo y'ikibanza badandarizamwo impuzu n'amamatera uhasanga umucafu wose ukugwa muri iyo soko ariho bawusutse muri uwo mucafu usanga harimwo ibisigarira vy'ibiribwa nk'ibisigarira vy'inyama canke amagufa y'impene n'inka zagurishirijwe muri iyo soko ivyo bigatuma haba urusazi n'umunuko cane cane iyo bitanguye kubora ikibabaje usanga abana bo mwibarabara co kimwe n'abagendana ubugwayi bwo mu mutwe bitera muri iryo yarara gusa kubisuragura baronderamwo ivyo barya canke boja guteka canke ndetse n'utundi dukoresho tundi ivyo bigatera amakenga abaca aho hantu ariko cane cane abadandaza bahakorera kuko umunuko ubasanga aho bakorera ndetse ngo mu gihe c'imvura hoho n'amasazi usanga ari menshi bakagira amakenga ko bashobora kuhandurira indwara zifatiye ku isuku rike aha twovuga nka kolera n'amacinya cyo kimwe n'abo bana canke abo bagendana ubumuga bwo mu mutwe abadandaza bagasaba ko komine yo kwitwararika icyo kibazo ngo kuko biri no makori batanga tubajije musanteri wa Kirundo Jeannette Kangoro kubijanye nicyo kibazo c'uwo mucafu yatumenyeje ko kugeza ubu atakibanza kindi bateguriye uwo mucafu ariko ngo babihaye uwo wese yifuza kubitabiza imi imirima agaheza akaza akabipakira mu kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro Vugundemeshe Abantu bamwe bamwe barungika imvugo zo gukora ububisha biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ngo akenshi baba bafise inyungu zabo zihishije uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya akerekana ko kugira abashigikirwe bishimikiza ko bavugira ubwoko canke umugambwe kanaka Perezida Sylvestre Ntibantunganya akavuga ko muri kahise amabibonekeje atanguriye kutugwitugwi twadukana ivy'amacakubiri agasaba inzego zibijejwe nk'inama iraba ivyo kugwanya ihonyabwoko canke ubutungane gukurikirana abantu nk'abo baganwa twayiteguriwe iyo nkuru na Honera Muco imvugo zihamagarira gukora ububisha biciye ku mbuga ngurukanabumenyi ngo zishobora kuba zishyikirizwa n'umuntu canke akagwi k'abantu karondera gushika ku nyungu zabo bitwaje ubwoko canke umugambwe kanaka wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi President Sylvestre Ntibantunganya akavuga ko no muri kahise mwe n'abo bantu bamyeho ariko ngo atabwoko canke umugambwe bigeze bateza imbere uretse inyungu zabo kenshi twagiye tubibona abagiye bakoresha ibyo by'ubwoko isoko aho naho uruva uburemere buce bunini ari umuntu wo hasi urubuto rw'ikibi rwatewe naho nyine ni ukuvuga yuko utabifatiye inyungu hakiri kare naho nyine bishobora kongera bikaduga bigashyika kure cyo bitubanje ikibazo yuko icyo gikorwa muri ko murakora mwebwe muri ayo maradiyo yanyu ni ukuri mu gikomeza perezida silvestre ntibanunganya aratanga uburorero bw'amabi y'ikivunga yabaye muri kahise y'ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu sinzi rero yuko abantu bagwa muri iyo nzira bumva bategera aho tugeze abo bantu no kubarondera naho abishyira ubwo buryo ndibaza yuko ubu uko ubuhinga bukora bishobora yuko mbere n'uwo muntu ashikirwa akamenyeka dukwari inzego zibijejwe harimo n'ubutungane ngo bakwiye gukurikirana abantu bashikiriza izo mvugo ku mbuga ngurukanabumenyi hanyuma bagahanwa hisunzwe amategeko kugira ngo barinde ko kwaduka amabi y'ikivunga ya mashyirahamwe ya manama yashyirwa n'iguriro shingiro inama rigaba ko inama iraba izo kurwanya ibiyobyabwoko inama iraba izo mu bw'abarundi izo zose zikajya zirava hasi hakiri kare hanyuma mbere kandi n'ubutungane bwonyine ubonye abantu baza mu nzira ngiye ukava hasi ukabakurikirana kuko bariko bonona igihugu ejo ugasanga ngiyo bacitse ku mugambi wabo igihugu kiramaze imyaka n'ibindi kizigamye uwo yahoze arongoye igihugu cy'ubururu Burundi Silvestre ntibantunganya agahanura bumva ubutumwa bushikirizwa hirya no hino biciye ku mbuga ngurukana bumenyi zihamagarira gukora ububisha kutabukurikiza ngo kuko atanyungu nimwe birimwo atari gusubiza igihugu inyuma urakoze onera kuri iyo nkuru wadutoreje nayo akaba ari icyisozera ano makuru ariko kuri mwebwe mwese mutashoboye kudukurikira tukiyatangura mu nkunde swinda yibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mwabyumvise yuko abanyagihugu begeranijwe ku interekwa bidoga yuko babayeho mu buzima butoroshe bagasaba kugarukirwa nko gusubizwa mu ngo zabo nayo sendika nshasha yitwa Burundian Journalist Alliance yatanguje ku ibikorwa byayo twakwije gukora ku nyungu z'abamenyesha amakuru ariko bamwe mu bamenyesha amakuru bakaba banegura uko iyo sendika yashyizweho mu n'imvugo naho mwumvise yuko imvugo zica ku mbuga ngurukanabumenyi zijyanye gukora ubisha zirungikwa n'abantu bamwe bamwe ngo izo mvugo akenshi n'ababa bafise inyungu zabo zihishije uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya